Երգիծական մանրապատումներ։ Հորս զվարճախոս Գևոյի ժպիտներից։ Այտա, այդ ոնց ստիլի։ Ինչի Գևո։ Այդ ծարչիկա ոնց տենանք գարունք վագալ նիմանալը։ Է, ծտրեցել վլոցով։ Այդ ավործար չկա, ծտերը որտեղ դե ծրվալան։ Վա։ Բժիշկը զննում է Գևոյին։ Հայրիկ, ձեր սիրտը դանդաղ է աշխատում։ Հա, հա, երևի հոսանքը թուլա, բալաջան։ Գևոբիցա, ինչու ես ուրախանում, երբ հոսանք չի լինում։ Հե, բալաջան։ Հե, որովհետև հաշմիչի չի պատատվում։ Էհե, ինչու այլևս միտիկնի չես գնում Գևո։ Է բոլոր պաշտոններն արդեն զբաղված են, ելուր գնամ։ Գևո, ես անձրևին ուրս գնում։ Գնում եմ գեղը։ Բա որ թրջվես, է անձրերի արանքներով կգնամ չեմ թրջվի։ Մի գամփր շուն կար Գևոն տիրոջն ասաց. Շունոտ ինձ կկացի։ Աբա ինչ կանի։ Քարոտ վես ճագադին։ Դե թող գծի։ Բա հա տնաշեն շշմեցրի, եր ոնց գծի։ Գևո, աշխատում ես։ Թո շաշ, որ աշխատեմ, ոնց կաբրեմ։ Եվո, Գիտես, որ կյանքն էլ նման է ես մի բաժակ ջրի խմում ես ու բարձնում ա։ Է այդա որ դիան եմ անամ հո փիլիսոփա չեմ։ Եվո, տես տես Մարսի վրա կյանք կա, հարցրեց Սաղը։ Արա որ Հայաստանում կյանք չկա, Մարսի վրա որ դիան դելի։ Սաղ Շունուտ լավ շունա։ Հա, Գևո ջան, լավ շունա։ Ոչ հաճումա, ոչ էլ կծում։ Ոնց ես Գևո ապի, ինչ կա չկա։ Այն տեսնում ես կա, ինչ չես տեսնում չկա, բալաջան։ Հիմնարկի գործերը ոնց են ավակ։ Վատ են, նոր մարդ են բերել, մատը մատին չի խփում։ Հա, ուրեմն պետա, կողքից ասաց Գևոն։ Եվո, գախնի կար աս պահել։ Կարամ համա դոլար հոչի որ պահեմ։ Այդա բժիշկն ասաց, որ ռևմատիզմ, սկլերոզ, ճնշում, աստմա, նեֆրիտ, քար ունեմ։ Բա, բա չասա ոչ ինչ չունես։ Զանգեցի Վանաձոր։ Եվո հայրիկ, առողջությունդ ո՞նց է։ Է, գիտեմ ոչ բալա ջան, ժամանակ չունեմ, գործ եմ անում։ Էքուտ զանգիր, արտուն կասի։ Ռաֆիկ, ախբերդ ո՞նց է, մեքենան մնում, հա։ Չէ, վարպետ գեո ծախելա։ Ծախելա։ Բա որ մեքենա չունի, հմի ո՞նց պիտի ոտո մանգալ։ Ո՞նց ես գեո ոչ ապրում են, ոչ էլ մեռնում։ Լորվա կտակներից Դսեղցի ավակցույլ մարդեր։ Ընդմիջման ժամանակ միջև ձուն կլպում էր, կես ժամ էր տևում։ Ընկերները մի օր բարկանում են։ Այավախ, էս էլ աշխատելը չի։ Մի տղամարդ ավարի կերելի բա։ Է, տղեկ ջան, հլա դեր էդեք տեսե։ Սրանից կամացնել գիտեմ։ Ավակը հիվանդանոցում էր։ Սրբիչն ընկել էր հատակին, չեր վերցնում։ Բժիշկը տեսավ, դիտողություն արեց։ Յա։ Այ հիվանդ ընկեր, ինչու չեք վերցնում։ Սպասույլա, ես ձեզ համար հիմա հիվանդ եմ, թե շտանգիստ։ եղբայրը եղբորը։ Աբո, պատուհանը փակի, դուրսը ծուրտա։ Ատո խելոք, որ պատուհանը փակեցի, դուրսը տականալ դի։ Դատավորը պետոյին տալիս է 10 տարի։ Վերջին խոսքդ մեղադրյալ Քաղաքացի դատավոր, որ ռղիթ կախ 10 տարի է տալիս, ով պիտի այդքան նստի։ Երեք ինձ ու չեր եկել աշխատանքի հարցրեց պետը։ Իմ ծննդյան օրն էր։ Հա, իսկ ինձ ի՞նչ նվեր ես բերել։ Յոյին կերուհի ինչու խփեց իր ամուսնուդ գլխին։ Վիճեցինք։ Չեր հավատում, որ ես զուսպ կինեմ եւ ամուսնուս հարգել գիտեմ։ Միսակ բիզա Արա խմելու հետ ո՞նց ես։ Շատ լավ։ Իսկ առնելու հետ աշան տղա բայ երկու գործը մի մարդու կտան։ Միսակնու Սեթոն որոշեցին ցլիկ մորթել։ Սեթոն փոզերից բռնեց, որ Միսակը մուրճով հարվածի ցլիկի ճակատին։ Միսակը հարվածեց, բայց դիպավ Սեթոյի ճակատին։ Վերջինս ցավից շշմած ասաց. Մի անգամ էլ ճակուճուտ փստ անցկացր իր դեջը, ցլիկը բաց եմ թողնելու։ Միսակ Վիզեն աշխատանքից հոգնած եկավ տուն ու ասաց. «Եվ, ես բեզարելուց հոգնեցի»։ Ամուսինն անսպասելի վերադառնում է տուն, տեսնում անկողնում քնած մի անծանոթի։ Իա, գնիկ ջան, լարստե։ Էս ով է։ Հələ հարցնում ես, այն որ ուտում խմում քեֆես քաշում է, այդ հենց սրա շնորհքն է։ Հա, դե որ տենց է, կամա գծածքի մրսի ոչ։ Առողջարան առանց բժիշկների Միստր Ջոնը բարեկամներին հայտնեց, որ ցանկանում է մեկնել Հայաստան։ Է, սպասիր, այ ինգեր, այնտեղ ճկնաժամ է, սով։ Գիտեմ, գիտեմ, դրա համար էլ գնում եմ։ Թանկությունը գիտես, զգուշացրեց Հարևանը։ Է, գիտեմ։ Իսկ ինչու ես գնում։ Հետաքրքրվեցին բարեկամները։ Ռազմական գաղտնիք է, պատասխանեց Ջոնը եւ ծիծաղեց։ Գտա, բացականչեց եղբայրը։ Լսել է հայոց աղջիկների երգը եւ սիրահարվել հայոց աղջիկներին։ Ջոնը ժպտաց։ Գնում է իր համար հարսնացու բերելու։ Ջոնը դարձյալ ժպտաց ու թռավ Հայաստան։ 10 օր անց եղբորը հերագրեց. Սիրելի Սմիթ, կարող ես շնորհավորել, գործերս լավ են գնում, մանրամասնությունները հետո։ 20 օր անց ստացվեց երկրորդ հերագիրը։ Հիանալի է, Մանրամասնությունները հետո։ Երկու ամիս անց Ջոնը վերադարձավ Ամերիկա։ Բարեկամները, ցանոթները, հարևանները ապշել էին։ Նախքին գիրությունից խեղդվող Ջոնի փոխարեն տեսնում էին բարդու նման բարակ, ապակո նման թափանցիկ մի մարդու։ Ցանոթներից շատերը դժվարությամբ էին ճանաչում։ Ջոնը երջանիկ էր, այն ինչ չկարողացան անել Ամերիկայի բժշկությունը, անգլիական բժիշկները, ֆրանսիական բժշկությունը արեց Հայաստանը։ Շատ շանցած 100-ից ավելի խիստ գերուտ ճարպկալած ամերիկացիներ մեկնեցին Հայաստան հրաշալի առողջարանում բուժվելու։ Լորվա ժպիտներ Թաթոսն ավտոբուսում թունդ-թունդ ծխում էր։ Այ բիծա մեզ խեղտեցիր է, վա, էլ ծխել մի։ Վա, այտա, 80 տարի է ծխում եմ չեմ խեղդում։ Դուք 5 րոպեում խեղդվեցի՞։ Իմնուսնամյա հերիկնաստատի համար բժիշկ հրավիրեցին, վերջինս նայեց ու կատակով ասաց. «Պետք է ամուսնանաս, որ լավանաս»։ «Ինչ» զարմացավ Թորը։ «Քեմատա բժիշկն ավելի լավ է հասկանում», ասաց Էրիկնաստատը։ Քերի, աղջիկ եմ ունեցել։ Բան չկա, բալա ջան, բան չկա։ Խամի օրը կտրվի, հա։ Բորիկ, Էկուս մեր ամուսնության 25 ամյակն է, խոզը չմորթենք։ Է, աղջի, խոզն ինչ մեղ գունի է։ Բորիկը զոքանչի եւ կնոջ հետ սովապ գնալուց առաջ կնոջ համար սև զգեստ է գնում։ Ինչու ես արել հարցնում եք ենը։ Դե պետք է ամեն ինչ հաշվի առնել։ Զոքանչոս լողալ չգիտի, բա ինչ անեմ։ Մի հաճախորդու է մոտենում սեղանին, կոշիկը վերցնում է 8 անգամ ձերքը մեկնում կոշիկի մեջ։ Վաճառողը ասում է. «Քուրիկ ջան, Այդ зерքի կոշիկ չի է, ոդկի է, ոդկի։ Այդ ինչի է գիրար մեզ ուտում։ Բա, ինձ ասես հոշած չես։ Այդ արդեն հասարակ հարցին չես կարող ասել հա կամ չէ։ Բարսեղը տղային հանդիմանում է։ Տղան նեղանում դուրս է գալիս ու գնում անտար։ Տեսնում է մոշը լավ հասել է, նեղացած ասում է. «Է, թարտարոտը լսե, համա ուտել չտեմ»։ Մտածիր նոր խոսիր, էլի, էլալի, էլանի, հենե, հենե խոսում ես։ Այդ որ առանց մտածելու կարող եմ խոսել, ել ինչի ժամանակ կորցնեմ։ Առողջության էստաֆետ։ Ինչից է գանգատվում հարցրեց բժիշկը։ Գիրանալուց։ Ահա ձեզ դեղատոմս, երբ դեղը կճարեք, կգաք ինձ մոտ։ Սկսեցի փնտրել։ Ամեն օր վազում էի դեղատները, բայց ապարդյուն։ Տուրիստական երթուղիներով եղա նաև այլ քաղաքներում, բայց վերջն այնքան վազեցի, որ նեհարեցի։ Դեղը ճարեցի, բայց արդեն անցել էր 6 ամիս։ Երբ պոլիկլինիկա գնացի, բժիշկը չճանաչեց։ Ինչից է գանգատվում գիրանալուց։ Դեղնով է ճարել դուք։ Այո։ Իսկ ինչպես նիհարեցիք։ Ես պատմում էի, նա ծոցատետրում դիսերտացիայի համար նշումներ էր կատարում։ Երբ վերջացրեց, դեղը ձերքից սվերցրեց ու ասաց. «Տղա ջան, այդ դեղը քեզ այլևս պետք չի։ Տուր ես օգտագործեմ»։ Դու մեղք ես, գնա ուժեղ սնունդ ընդունիր, որ տեսքիցդ լրիվ չընկնես։ Զոքանչիս կատակներից Երբ տեսության գնացինք Զոկանչից եւ հարցրինք, թե բժիշկն ինչպես է նայում, ասաց. «Վայ, այնքան լավ ու հասարակ մարդ է, ոնց որ մեր գեղի հանդապահելի»։ Հացավաճար Արփիկին ճանաչում ես, հարցրի Զոքանչից։ Կարող է ճանաչում եմ, համա գիտեմ ոչ։ Վարդուշ, Այդքան էներգիան քեզ որտեղից խոսում, խոսում ու չես օգնում։ Գնոջը դիմեց ամուսինը։ Մուքել, այդ էներգիան նրա համար է, որ քեզ դիմանա։ Վարդուշ, այ շանտովը գնիկ, որտեղ իր, ձենս չէր լսում։ Լսում էի, համասպասում էի, լավ բարակի նոր գամ, որ էլ վրես չկարենաս գորալ։ Զոքանչիս հետ գնացինք Զորագյուղ։ Տեսնելով տան թափթփվածությունը, անլավա ամանները զայրացավ։ Էս ինչ մարտատո, չի էլ կարենում իր ամանն էլ լավա։ Է, փնթիությունը էլի, դիտման բասացի ես։ Վա, զարմացավ։ Մենակ եմ անում, տարիքով մարտա, այդքանն էլ որանում է, էլի գող չես։ Վարդուշ, հելա մտես էս աղջիկա վրեն, սկի մսի կտոր չկա համա թանկանոց շոր է հակել, որ թանք երևա էլի, սրա մտեց զոկանչես։ Գյուղում շատ եմ տանջվում համա ոչ մի բանի տեղել անց չի կենում, էնա թող մերնեմ պրծնեմ, գանգատվեց զոկանչես։ Արի գնանք Երևան հանգստացի, վա Այ քեզ բան, հո հիվան չեմ, որ գամ ձեր տանը նստեմ։ Վարդուշ, այսօր ո՞նց ես, հարցրեց հարևան դուրմիշը։ Լավ եմ համաթե մի քիչ փողի հիվանդեմ։ Ամառը մի աղջիկ էր եկել գյուղ։ Փարթամ մազերը կանաչ գույնի էր ներկած զոգ հանջս մոտեցավ ասաց. «Աղջիկ ջան, զգուշ մնա, թե չէ կովը մազերդ կուտի»։ Միամիտ մտքերի տեսականի Ռոպեները գնահատելու համար ժամեր են հարկավոր։ Քիչ իմացողը շատ է խոսում։ Արտիստը ներկայացումից հետո ստացավ զգալի քանակությամբ ծափեր եւ ավելի քան 30 ծաղկեփունջ բոլորն էլ իր բարեկամներից։ Պատվի համար պայքարեց, եղած պատիվն էլ կորցրեց։ Մարդկա բոլորին խորուրդ է տալիս, իսկ երբ փորձում ես իրեն խորատել, խրտնում է։ Դեմ է կաշարքին, բայց երբ առաջարկում են, ամաչում է մերժել։ Աղջի վարտի շախ, մեր աղջիկը ճաշեպել չգիտի ոնց դի մարդու տանք։ Հեչ մտածիլ մի տես քեզ այդ կարոմա աշխատանք ճարի, ճաշացու հարնի, տումբերի, հլանի աղջկա դելասի ճաշեպի։ Այդա հիմա անորակ ճաշի համար ասում են չեն վիճում։ Հա, ճիշտ է, հատկապես քաղցածները։ Օծը որոցա մարդուն ջուր խմելիս չի խայթի։ Այդ մարդիկ են, որ իսկուն ջրի վարձն են պահանջում։ Նույն ցաղկից օծը թույն է շինում, մեղուն մեղր։ մեղ դե ցաղկավաճառն էլ փող։ Լավ ցարը լավ է փիս մարդուց, հենց փիս մարդն է ցար կտրում։ Նոր տարուց հետո գնացել էին քերոստուն խաշուտելու։ Վերջում կինն ընկուս, պնդուկ եւ չամիջ դրեց սեղանին, քերը սկսեց ուտել, կինը հանդիմանեց։ Հրաչիկ, մի քիչ էլ ինձ համար թողելի։ Այ քու ինչն եմ ասել, հա։, հա, հա Ապա ես բոլորը քո համար չեմ ուտում։ Վանիչկա, կովին տոկը խփելա, աչքն էլա հանել։ Ինչ գործունի ստոլբիցերին։ Վարդուշ տղեդ որտեղ է։ Է, Մոսկվաներում։ Որ մասերում։ Էնա հրեն հա, են Սախալինի կողմերում։ Պետոն անտարում խոզեր բահում մի օր ակաժները փակում է ու սկսում բարձր ձայնով երգել։ Եղբայրը հարցնում է. «Պետո, այդ ինչ ես? Երկել ես ակաժներդ փակում» այդ ավախենում եմ ձենիցս խլանամ է։ Պետոն գազերը տանում է ծախելու, երբ տուն է գալիս կնոջն ասում է. «Անիչկա, մեր գազերը ծախեցի, հլը եկան ոչ տուն»։ Պետոն մտնում է ակում համերգի, տեսնում է նստատեղ չկա, բղավում է. «Ժողովուրդ, գոնչուտը վառումա»։ Բոլորը վազում են այդ շակերտավոր հրդեհը նայելու, իսկ ինքը հանգիստ տեղավորվում է։ Աղջիկատու շլամի դուրս արի բան ասեմ։ Ինչ ես ասում, ասալսում եմ։ Քանի մտահան չեմ արել, գնա հերրախոսի կոշտը, ես ազանգեմ բանտի մասիլ։ Լիզա բաբո մեր նապաստակը տեսար ոչ։ Սպիտակեր։ Հա, հա, չէ, բալաջան, տեսել չեմ։ Գոցանած սակոն ճյուղանց ավակից հատը 500 դրամով երկու խոճ կոր է առնում։ Մի շաբաթ պահելուց հետո հետ է տալիս, թե թանկ ես տալի։ Բա, խիես էդ բերել Սակո ջան։ Դե մինը թափովա, էնել ես 500-ով ասում էսել։ Որ թափովը 600-ով տամ, այն մինը 400-ով կլի։ Հա, հա, թե կլի։ Ռաֆիկ անունդ ինչ է։ Անունս Կարլին է։ Հա, Ռաֆիկ ջան, լավ էլ անուն ունես։